A život na ovome svijetu je samo, samo, varljivo naslađivanje. ليل كربتي يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجى ليل قربتي يا دليلا لخيرتي www.l-ihlas.com ومنيرا لظلمتي إن دجى ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kao što znate, ovo je naše deveto druženje u kojem govorimo o propisima dženazi. 14. poglavlje koje je šeh Rahmetullah i Alehi, šeh Albani naslovio ukop i ono što slijedi nakon ukopa. Za one koji nisu prisustvovali prije, znači knjigu po kojoj radimo ova predavanja je knjiga šeha Albani Rahmetullah i Alehi koju on naslovio Ahkamul Dženajz, propisi Dženazi. Došli smo do 87. tačke pa kaže šeh Rahmetullah i Alehi obaveza je ukopati Mejita pa makar bio nevjernik o tome sljedeći, svjedoči dva hadisa. Znači, šehr Rahmetullah Jalihi nas obavještava i uči da je obaveza zakopati insana kada umre, pa makar ta osoba koja je preselila bila i nevjernik. Pa kaže, na to ukazuju dva hadisa. Prvi hadis, hadis koji od Božih poslanika, sallallahu alaihi wasallame, prenosi grupa ashaba, a jedan od tih ashaba je i Ebu Talha el Ensarić, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio na dan bedra da se 24 čovjeka baci u jedan od bunariva, pa su ih uzeli za noge i odvukli u bunar, jednog na drugog, osim Umeije ibn Halefa, koji se napuhao u svome oklopu, pa ga je napunio, pa su ga okretali, pa je se raspalo njegovo tijelo, pa su ga zatrpali zemljom i kamenjem nastavlja ovaj od ovog hadisa pa kaže običaj je bio kada se pobjedi neprijatelj da se ostane na poprištu bitke tri dana. Pa kada je bio treći dan, naredio je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam pokrit. Pa je i sam pospremio svoje stvari, pa je krenuo, a za njim su išli ashabi govoreći, on ima neku potrebu. Znači, krenuo je Boži poslanik u nekom pravcu, ali oni su shvatili da želi da im nešto pojasni. Pa, kaže ovaj prenosioc, pa je stao Boži poslanik na ivicu bunara, pa ih je dozivao po imenima i imenima njihovih očeva, roditelja. O Ebu Džehl ibn Hišam, o Utbe ibn Rabija, o Šejbe ibn Rabija, o Velide ibn Utbe. Da li biste voljeli da ste se pokorili Allahu i njegovom poslaniku? Mi smo se uvjerili u istinitost onoga što nam je obećano, da li ste se vi uvjerili da je istina ono što vam je obećano. Pa je čuo Omer radijallahu ta'ala anhu riječi poslanika i kazao, o Allahu poslaniće, kako možeš govoriti tijelima koja dušu nemaju? Da li oni čuju tvoj govor? Jer Allah Đelešanu kaže, inneke la tusmi'u l-meuta, ti ne možeš mrtvi dozvati. Pa je kazao Boži poslanik, tako mi onog u čioj ruci je moja duša, vi ništa bolje ne čujete od njih. Tako mi Allaha oni sada znaju da je istina ono u šta sam ih ja pozivao. Oni sada čuju, ali ne mogu odgovoriti. Rekao je Katade, Allah ih je oživio njemu, da čuju njegov govor prijekorom i iz poniženja. Hadis je zabilježio Buharija i Muslim. Znači vidjeli smo na početku ovog hadisa, to zbog čega ga je šeh Albani Rahmetullah spomenuo u ovom poglavlju, jer je on kazao na početku obaveza je zakopati svakog mrtvog insana, pa makar bio i nevjernik, i onda je citirao ovaj hadis gdje se vidi da su ashabi, one osobe koje su pobili na bitki, u bitci na bedru, zatrpali u jedan od bunareva, a Umeje ibn Halefa, znači, nisu ga odvukli u bunar, već su ga zatrpali zemljom i kamenjem. Drugi hadis koji ukazuje na isti ovaj propis jeste hadis od Ali radijallahu ta'ala anhu kada je preselio Ebu Talib. Došao sam poslaniku i kazao, tvoj zabludjeli Amidža je umro, ko će ga ukopati? Pa je kazao Boži poslanik, idi i ukopaj ga. I ne radi ništa dok mi ne dođeš. Pa je kazao Ali radijallahu ta'ala anhu, on je umro kao mušrik. Pa mu je kazao poslanik, idi i oku, idi i ukopaj ga pa sam otišao i ukopao ga. Pa sam došao poslaniku pa mi je kazao, idi i okupaj se i ne čini ništa dok se ne vratiš. Pa sam se okupao i vratio, pa je Boži poslanik uputio dovu za mene, koja mi je toliko bila draga i koja me toliko obradovala, bila mi je draža od blaga crvenih deva, rekao je Alija, odnosno rekao je ovaj prenosioc ovog hadisa Alija radijallahu ta'ala anhu, kada bi kupao nekog mejita, on bi se također okupao, hadis je zabilježio Ahmed Ebu Davud en Nesai Bejheqi, a hadis je vjerodostojan. 88. tačka, kaže šehr Rahmetullahi Aleyhi, muslimani se ne ukopaju sa kjafirima, niti kjafiri sa muslimanima. Već se muslimani kopaju u posebne mezarluke, a kjafiri u posebne, tako je bilo u vrijeme poslanika, pa sve do dana današnjeg. Znači rezime ove tačke šeha Albani rahmetullahi alehi želi da nas podući tome da muslimani trebaju da imaju svoje mezarluke, nevjernici također i da je to bila praksa od vremena Božih poslanika sallallahu alihi wasallame pa sve do dana današnjeg. Pa je to argumentovao hadisom kojeg sam ja spomenuo u nekoj skraćenoj verziji od ashaba koji se zove Bišr ibn al hasasije u kojem stoji da je on otišao sa Božim poslanikom sallallahu alaihi wa wasallam jedne prilike da su šetali, pa on govori u hadisu, pa smo, kaže, došli do mezarluka nevjernika. Pa smo nastavili šetati, pa smo došli do mezarluka muslimana. Pa je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio čovjeka koji hoda između kaburova u papučama. Pa ga je zovnuo i kazao, teško tebi baci ili skini svoju obuću, pa je pogledao i prepoznao poslanika, pa ih je skinuo i bacio. Poslije ćemo mi govoriti da li je dozvoljeno hodati između kaburova u obući, ali ovdje vidimo kako ovaj ashab kaže u početku šetao sam sa Božim poslanikom, pa smo prošli pokraj mezarluka nevjernika, pa smo nastavili šetati, pa smo došli do mezarluka muslimana, što ukazuje da od samog početka muslimani i nevjernici nisu se ukopavali u iste mezarluke. Hadis koji smo malo prije spomenuli za bilježi imam Ebu Davud, Ennesaj, Ibnu Mađe i drugi, hadisi hadis je vjerodostojan. Ovdje možemo spomenuti da je jednoj velikoj instituciji, možda najveća institucija, pravna institucija u svijetu koja se zove Međma el Fiqhi ili pravni kongres islamske uleme, ovaj, da su zasjedali i da im je postavljeno pri, pitanje iz Vašingtona da li muslimani koji nemaju mogućnosti da se ovaj svoje znači mrtve prebace u neku islamsku državu da se ukopaju sa muslimanima, a ne postoji druga varijanta i mogućnost osim da se ukopa u groblje ili mezarluke gdje se ukopavaju nevjernici, da li je to dozvoljeno, pa su odgovorili da je to dozvoljeno, znači zbog nužde i zbog potrebe, jer ne postoji neka druga opcija, ako čovjek ne može da plati, znači transport, a u državi je zakon takav da čovjek ne može tražiti posebne ovaj, mezaluke za muslimane, onda su to oni dozvolili. Znači koristi radi, tu sam ja ovaj preuzeo iz tih njihovi ovaj naučnih radova. 89. tačka kaže Šehr Rahmetullahi Alihi Sunnet je da se medjit ukopa u mezarluku jer je poslanik sallallahu alihi wasallame ukopavao mrtve u Beqiju kao što su došli mnogi mutevatir hadisi o tome i nije prenešeno da su nekog od selefa ukopali osim u mezarlucima. Znači ovdje šeh kaže, znači to je stvar, hajde da kažemo manje više inšala svima poznata, ali ipak koristi radi, on kaže, znači od sumneta je da se ljudi okopa, ukopavaju u mezarluke kako ne bi to vodilo, ovaj, hajde da kažemo, cijepanju muslimana pa da neko izmisli neka nova mjesta gdje će se ukopavati mrtvi ili nešto slično tome i onda on to argumentuje da postoje mutevati hadisi da su se muslimani ukopavali u Bekiju. Pa onda odgovara nakon toga na jednu nejasnoću koja bi se mogla postaviti, a to je ako neko kaže, a šta Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam nije ukopan u mezarlucima, već je ukopan u kući Aiše radijallahu ta'ala, pa on kaže, osim što je poslanik sallallahu alaihi wasallam ukopan na mjestu smrti, a to je od osobenosti Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam zbog hadisa Aiše radijallahu ta'ala anha kada je umru poslanik ashabi su se razišli gdje da zakobaju Božijeg poslanika pa je kazao Ebu Bekr čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallame da kaže Allah usmrćuje svoje poslanike u mjestima na kojima voli da budu ukopani. Kaže šeha Albani rahmetullahi alaihi ovaj hadis je daif, ali ga pojačavaju druge predaje i ukazuju da je njegovo značenje ispravno. Znači da je to bilo od osobenosti Božih poslanika da je ukopan na mjestu gdje je preselio. 90. tačka kaže šeh rahmetullahi alihi spomenu tog, znači on je spomenuo da se muslimani ukopaju u mezarlucima, pa kaže spomenu tog se izuzima jedna grupa ljudi, a to je šehidi. Oni se ukopavaju na mjestu pogibije i ne nose se u mezarluke. Mi smo o tome već detaljno govorili u prvim dersovima. Sjećate se hadisa Džabira radijallahu ta'ala gdje on kaže, hadis koji je zabilježio imam Ahmeda, hadis je vjerodostojan, da je njegova majka uzela njegovog oca i njegovog njenog brata, njegovog dajđu, pa, su, pa ih je odnijela u Bekiju kako bi ih pokopali u Bekije, pa je Boži poslanik naredio da se šehidi koji su preselili na Uhudu vrate i da se ukopaju na Uhudu, iako je ta znači prostorom razdaljna nije neka velika, ali ipak Boži poslanik sallallahu alaihi vseleme naredio je da se ukopaju na mjestu njihove pogibi. 91. tačka kaže šehr Rahmetullah Jalehi, nije dozvoljeno ukopati Megita u sljedećim situacijama i vremenima, osim ako zato postoji potreba. Znači ovo je jedna tačka koja će imati neke podtačke. 91. tačka šehr Rahmetullah Jalehi kaže, nije dozvoljeno ukopati Megita u sljedećim situacijama i vremenima, osim ako zato postoji potreba. Prva situacija jeste pod A u tri vremena znači ona poznata tri vremena kada je zabrajeno klanjati na filu. Zbog hadisa Ukbe ibn Amira, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je zabranio nam je da klanjamo u tri vremena i u tim vremenima da ukopajemo mrtvi. U vrijeme izlaska sunca dok ne oskoči, kada se nađe u zenitu, u zenitu dok ne prijeđe na drugu stranu neba i kada se približi sunce horizontu sve dok ne zađe kaže Šeha Albani rahmetullah alihi i za ovo mišljenje koje on spomenuo u knjizi je preferirao Ibn Hazm, Ibn Hazm znači vođa i osnivač bukvalističke pravne škole. Pod B, znači od stvari kada se ne može ukopavati, jeste Šeha Rahmetullah alihi, to navodi noću. Pa kaže zbog hadisa, Džabira radijallahu ta'ala da je poslanik da je poslaniku spomenut čovjek koji je preselio pa su ga zamotali u kratke četine i ukopali noću. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukorio taj postupak da se ukopa je noću dok se ne klanja njemu osim ako za to postoji nužda. Ovdje trebamo spomenuti i šejh rahmetullahi alejhi to spominje u fusnoti, ali ovaj mi ćemo malo to spomenuti bez onoga što je on spominjao, znači kada pogledamo u knjige prava, vidjet da velika većina islamskih učenjaka dozvoljava da se medjit ukopa i noću. Znači, šehr Rahmetullah i Alehi na osnovu ovog argumenta ovaj smatra da je ukopavanje medjita noću zabranjeno, osim ako zato postoji potreba, dok većina pravnika i četiri pravne škole su smatrale da je dozvoljeno ukopavati ovaj medjita noću. Preneseno i vjerodostojnim predajama da je Ebu Bekr ukopan noću. Osman, Abdullah ibn Mes'ud, pa čak po nekim eh, predajama eh, Fatima radijallahu ta'ala anha supruga Alije radijallahu ta'ala anhu da su ove osobe ukopane noću i da niko nije to ukorio. Također vidjet ćete da imaju drugi hadisi koji ukazuju da su ljudi ukopavali negite za vrijeme Božih poslanika noću i da to ovaj čak Božji poslanik je učestvovao u takvim ovaj radnjama. U svakom slučaju, Većina islamskih učenjaka ovaj hadis koji je spomenuo Ših Albani tumače ga tako da je to Boži poslanik zabranio iz razloga ako se čovjeku ne dadnu njegova prava. Koja prava? Da čovjek ne bude okupan ili da čovjek bude zakopan u kratkim čepinima, a znači da su sačekali dan, mogli su naći odgovarajuće adekvatne čepine. Zato Allah najbolje zna, znači ako bi se ispunila sva prava koja treba da mejitu da se daju, onda Allah najbolje zna, nima smjetnje ovaj da se ukopa i mejit noću, a znači ako postoji neka opcija da je zakinuto neko pravo medjita kao da ne bude okupan ili da se zamota u nekim čefinima koji nisu šerijetski validni, onda ovaj kako se zove ukopavanje noću može se smatrati ovaj u najmanju ruku pokuđenim. 92 kaže Šejh rahmetullahi alejhi ako bude postojala potreba, dozvoljeno je ukopati noću, pa makar koristili svjetiljku pri spuštanju u kabur. Sama ova činjenica ukazuje, iako šehr Rahmetullah Jalehi nije pojašnjavao ovaj hadis, ali ovaj hadis koji je spomenuo, argumentujući ovo, je i tekako ovaj ukazuje na to da je dozvoljeno ukopavati noću, pa kaže šehr Rahmetullah Jalehi, Zbog hadisa Ibnu Abbasa, poslanik sallallahu alaihi wasallam je spustio čovjeka u kabur noću, pomažući se svjetiljkom u kaburu hadis je zabilježio Ibnu Mađe et Tirmizi, a hadis je dobar. Ovdje uopšte ne stoji da je to bila potreba da se taj čovjek ukopa noću, ali eto, u svakom slučaju, Allah najbolje zna šta je ispravno. 93. tačka, kaže šeheh rahmetullahi alihi, obaveza je da kabur bude dubok, dovoljno širok, o tome govori dva hadisa. Prvi hadis Hišam ibn Amra radijallahu ta'ala anhu kada je bio dan bitke na Uhudu. Poginuo je ko je poginuo, a mnogi su ranjeni. Pa smo kazali Božijem poslaniku, o Allahu poslaniće, teško nam je da kopamo svaku medjitu po na osob. Pa šta nam naređuješ? Pa je kazao Božiji poslanik, kopajte, proširite, udubite i uljepšajte. Ukopajte dvojicu ili trojicu u jedan kabur, prvo spustite one koji su znali najviše Kur'ana, pa je kazao, znači prenosioc ovog hadisa, moj otac je ukupan sa dvojicom ljudi, a spušten je prvi jer je znao najviše Kur'ana. Hadis je zabilježio Ebu Davud, Ennesai, Tirmizi, a hadis je vjerodostojen. Ovdje možemo spomenuti, iako šeh Rahmetullah Alehi nije spomenuo dubinu kabura i širinu. Širina što se tiče širine, oko toga ne postoji neko jako razilaženje, dovoljno je da kabur bude toliko širok da se može medjit u njemu spustiti, da se može ući u kabur, znači da se obavi ta ovaj ukop normalno. Što se tiče dubine, po tom pitanju ima različitih mišljenja, ali bitno je spomenuti jednu stvar, a to je da ne postoji validan argument koji ukazuje koliko treba biti dubok kabur. Treba da bude dubok. Pa zato islamski činjaci kažu Prilikom zakopavanja mejita treba, treba se paziti na tri stvari. Ako se te tri stvari ispune, dovoljna je dubina. Treba da bude toliko dovoljno dubok kabur da ne mogu životinje iskopati čovjeka. Druga stvar, da se, znači, hajde da kažemo, smrad lešenika, čovjek već počne da truhne, da se to ne čuje na površinu. I da na kraju krajeva prija je to bio običaj, kada su bile velike djede i nestašice, su ljudi znali odkopati mejite sam kako bi sa njega skinuli čefine, to se zove u arapskom nevšu iskopavanje mejita samo da bi skinuli čefine i zakopaju ga ponovo i sutra prodali te čefine nekom drugom. Ovaj, znači, ako ukopaš mejita duboko, u svakom slučaju neko, njemu će biti mrsko, ali ako ga iskopaš, ukopaš samo do koljena, onda će njega začes iskopat. Ovaj, to, to su stvari koje navode islamski učenjaci. Ovo što je kod nas zastupljeno, znači da se kopa otprilike negdje do, ovaj, do pasa ili do prsa, inšala, to je ispravno i validno. Čak ima u Leme koji su govorili da se zakopaje do koljena, ali mislim da je to ipak plitko, dok ima uleme koji kažu treba toliko dubok kabur biti da se čovjek ne vidi iz kabura. U svakom slučaju, nama je bitno ovaj da kažemo i da rezimiramo da nema validnog argumenta koji ukazuje koliko treba biti dubok kabur. Već Boži poslanji kaže udubite, kopajte duboko. Na osnovu toga, inša Allah, ono što se praktikuje kod nas, inša Allah, validno je. Drugi hadis koji ukazuje na ovu istu stvar da kabur treba da bude dubok i da bude širok jeste hadis koji prenosi od Božih poslanika jedan od ashaba. Pa kaže, izišli smo sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam da klanjamo dženazu jednom ensari. Ja sam bio dječak sa svojim ocem pa je sjeo poslanik sallallahu alaihi wasallame na ivicu kabura i govorio onome koji kopa, proširi malo kod glavi, proširi malo kod nogu, hadis je zabilježio Ebu Davud, Bejheci, Ahmed, a hadis je vjerodostajan. Vidimo ovdje znači naredba, Boži poslanik je stao na ivicu kabura, pa je govorio onome koji je kopao, proširi malo kod glavi, proširi malo kod nogu, tako iz ovog hadisa i onog malo prije spomenutog se uzima taj propis da kabur treba da bude širok i da bude, kako se zove, dubok. Kaže šehr Rahmetullah Jalihi 94. tačka, dozvoljeno je spustiti ili ukopati Megita u lehd i u šeko. Dozvoljeno je ukopati Megita u lehd, spustiti u lehd i u šek. Ili k, znači tvrdo. To je bilo, znači ova dva načina ukopavanja, pojasnit ćemo inša oba načina. Oba načina su bila poznata za vrijeme Božih poslanika sallallahu alaihi wasallame i po konsenzusu su oba ispravna a po konsenzusu je leht bolji. Znači imamo dva konsenzusa. Imamo prvi konsenzus da su oba načina validna i drugi konsenzus da je ukopavanje u leht ispravni, odnosno da je bolji. Prvi konsenzus da je dozvoljno koristiti bilo koju od ove dvije metode ukopavanja, a drugo da je ukopavanje u leht bolji. To je isto konsenzus islamskih učenjaka. Znači imamo leht i šek. Šta je šek? Šta je leht, šta je šek? Leht je da se iskup, iskopa šupljina koja se iskopa uzdužno uz kabur sa strane do kibli. Sad zamislite, znači imamo kabur i donije strane gdje je kibla iskopa se dole na dnu, znači visine neki 40 ovaj cenata se ukopa onoliko koliko bi mogao se staviti medjit. Kada ozgor gledaš, kada se medjit stavi u, u taj leh, da ozgor ne vidiš medjita. A šeke da se iskopa Šek je da se iskopa na dnu, znači kabura, dole na donjoj strani kao korito uzdužno znači u cijelom kaburu kao korito i nakon toga znači tu se spusti medjit i ovaj da se čerpiš nakon toga i zatrpaj se. Uglavnom svatili ste inšala šta je šef a šta je leht. Pa kaže šeh Rahmetullah Jalihi nakon što je spomenuo ovo pojašnjenje, on nije pojašnjavao, već sam ja pojasnio zato kako biste svatili šta je jedno, a šta drugo. Pa kaže šeh nakon što je kazao da su obje ove stvari validne, po konsenzusu islamskih učenjaka, kaže, o tom je govore hadisi. Od Enesa radijallahu ta'alanu, kada je preselio poslanik u Medini, je bio čovjek koji je kopao lehd, a drugi je kopao šek. Pa su se ashabi razišni kako da ukopaju Božih poslanika, pa su poslali obojicu i kazali su koji prvi dođi, nek on uradi. Pa je Allah subhanu wa ta'ala dao da je došao prvi čovjek, onaj koji je kopao lehd, i tako je i ukopan Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam hadis je zabilježio imam ibn Mađe et Tahawi Ahmed a hadis dobar znači ovo ukazuje da su obje stvare validne jer oni kažu u Medini su tada postojala dva načina zakopavanja još za vrijeme Božih poslanika jedan je čovjek kopao lehd a jedan je bio stručnjak da iskopa šek pa su onda ne znajući kako da postupi kako da ukopaju Božih poslanika onda su kazali poslaćemo po obojicu pa koji prija dođe nek ovaj tako i bude. I došao je onaj koji je kopao led i Boži poslanik je ukopan u led. Drugi hadis koji ukazuje na ovu stvar jeste predaja od Amra sina Sad ibn Ebi Vakas. Vakasovog. Znači sin njegov prenosi taj Amr kaže da je njegov otac kazao ukopajte me u led i poredajte na njega čerpić kao što je učinjeno sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, hadis je zabilježio muslim, en nesaji i ibnu maži. Či znači, ovdje vidimo da Sad ibn Vakas je oporučio da se on ukopa u lehd, nakon toga da se zatvori čerpićom, kaže kao što je urađeno sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Imam Nevevi rahmetullahi alihi navodi kao neko pojašnjenje kada je bolje da se ovaj kopa led, a kada šek, možemo to spomenuti, to je spomenuo i šeha Albani rahmetullahi alihi, kaže ako je zemlja suha i tvrda, onda je leht bolji. A ako je mehka i osipljiva, tada je šek bolji. Ovo znači čisto prilagođavanje uvjetima gdje se kopa kaburom. kaže, ako je zemlja tvrda, može se kopati u stranu, onda je leht bolji. A ako je mehka i osipljiva, onda će se iskopati šek, znači na sredini kabura i tu će se čovjeku kopati. 98. tačka. Kaže šeh Rahmetullahi Alihi, nema smjetnje da se u jedan kabur ukopa više osoba ako postoji potreba nema smetnje da se u jedan kabur ukopa više osoba ako za to postoji potreba. Pa kaže še, prednost se daje najboljima, znači prednost u spuštanju. Ko će se prvi spušti, spustiti u kabur, daje se prednost onima koji su najbolji. Spomenut ćemo jedan hadis koji nismo do sad spominjali, iako smo na ovu temu spominjali više hadisa. Hadis od Amr ibn El Džemuha, radijallahu ta'ala anhu, kaže da je rekao on poslaniku sallallahu alaihi wasallame o Allahu poslaniče, šta misliš ako budem, ako se budem borio i poginuo na Allahovom putu, hoću li ispravno hodati u džennetu, a bio je hrom. Znači čovjek je imao mahanu da je krecao, znači bio je hrom. Pa je pitao Božijeg poslanika, kaže, o Božijeg poslanića, ako ja preselim na, na Allahovom put kao šehid i uđem u džennet, hoću li ja u džennetu hodati ovako ili ću hodati normalno? Pa je kazao Boži poslanik, da, hoćeš, hodaćeš normalno. Pa se nastavlja hadis, pa su poginuli na dan Uhuda on, njegov bratić i njegov štičenik. Pa je prošao pored njih Boži poslanik i kazao, kao da gledam kako hoda sa ovom nogom ispravno u džennetu, pa je naredio, pa su ukopani u isti kabur, hadis se zabilježio imam Ahmed, a hadis je dobar. Vidimo znači da je Boži poslanik pojenta zbog čega smo citirali ovaj hadis, da je u isti kabur ukopan Amr, i njegov bratić i njegov štićenik, trojica ljudi. Kaže šehr Rahmetullah Jalih 99. tačka, spuštanje Medjita će preuzeti na sebe muškarci, pa makar Medjit bila žena iz više razloga. Pazite ovdje, znači kaže šehr, muškarci će preuzeti na sebe spuštanje žene u kabur, pa makar Medjit bila žena. I nije uvjet, znači da ljudi koji ispuštaju ženu budu mahrem toj ženi. To nije uvjet. Normalno da je lepše i bolje da budu oni ljudi koji su i mahremi, ali nije uvjet kao što ćemo vidjeti iz citiranih hadisa da je dozvoljeno osobama da spusti ženu u kabur osobe koje nisu mahrem toj ženi. Pa kaže šeh to iz više razloga, jedan od, odnosno on spominje tri razloga. Prvo, što je to bila stalna praksa Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nikada nije prenešeno da su žene spuštale neku ženu u kabur. Druga stvar, zato što su muškarci jači i treća stvar, žene kada bi spuštale ženu u kabur, to bi sigurno vodilo do toga da ovaj se otkrivaju stidna mjesta žena, što nikako nije preporučeno. Tako to su tri stvari koje je Šehr Ahmetullah Jalehi spomenuo, ovaj, zašto muškarci trebaju da spuštaju mejita u kabur. Pa onda kaže šehr Rahmetullahi Alihi stota tačka, dozvoljeno, dozvoljeno je mužu da spusti u kabur svoju ženu. Dozvoljeno je mužu da spusti u kabur svoju ženu, pa je tu ovaj, šehr spomenuo neki hadis kojeg ja nisam se usudio da prevodim, ali može se za ovo spomenuti hadis Aiše radijallahu ta'ala anha koji je istog značenja da je Boži poslanik kazao Aiši onog dana kada je došao sa mezarluka pa je nju bolila glava pa je Boži poslanik sa osaneme kazao ako umriš prije mene, ja ću te okupati, klanjati ti i ukopati te. 101. tačka, kaže šeh Rahmetullahi Alihi, Znači, nakon što je kazao da je dozvoljeno čovjeku da ukopa, da spusti svoju ženu u kabur, onda on pojašnjava da postoji zato jedan uvjet. Zna li ko taj uvjet? Ima jedan uvjet, znači jedna stvar, ako bude pri čovjeku, on ne, pri čovjeku ne može spustiti svoju suprugu u kabur. Dobro, to, to ovaj, spustit će. Kaže šeh pod uvjetom da te noći nije imao spolni odnos. A ako jeste, nije mu to propisano i drugi su preći od njega, pa makar bili stranci toj ženi. Pazite šta je rekao šeh. Kaže šeh Rahmetullahi Alihi, čovjek propisano je da spusti svoju ženu u kabur pod uvjetom ako nije te noći, znači kada je ona preselila, imao spolni odnos. A ako jeste, to mu nije propisano. Drugi su preći od njega, pa makar bili stranci. Šta znači stranci? Nije njemci i francuzi. Stranci nisu mahremi toj ženi. Zbog hadisa Enesa radijallahu ta'ala anhu kaže prisustvovali smo dženazi poslanikove kćerke. Poslanik je sjedio na kaburu, vidio sam njegove oči koje su bile suzne. Pa je kazao, ima li neko među vama da nije imao spolni odnos sinuć? Pa je rekao Ebu Talha, da, ja u Allahu poslaniće. Pa je kazao, siži, pa je sišao u kabur, pa, je, pa ju je spustio. Talha nije bio mahrem čerki Božijeg poslanika, ali je Božiji poslanik naredio da on siđe pa da spusti čerku Božijeg poslanika. U drugoj predaji ćemo vidjeti da je bio njen muž tu prisutan, ali je, iako je muž njoj mahrem, ali je dao Božiji poslanik prednost onima koji nisu imali te noći spolni odnos, da ovaj siđu u kaburi da ispuste, a prisutni su tu bili mahremi. Pa kaže se u drugom rivajetu, kada je umrla Rukajja, iako ima razilaženja kod islamskih učenjaka, da li je to bila Rukaja ili druga neka pširka, ali je sigurno da je jedna od pširki Božih poslanika. Kada je umrla Rukaja, rekao je poslanik, neka ne ulazi u kabur onaj koji je imao spolni odnos sinoć, pa nije ušao Osman u kabur. Prvi rivajet, prva predaja je zabilježen kod Buharije, a druga kod Ahmeda Tahavije Hakima, a druga ova predaja je vjerodostojna. Kaže šehe Albani, rahmetullahi alehi, što je bio veliki učenjak i veliki hadijski ekspert, kaže ovo pitanje se rijetko nalazi u knjigama prava, već kaže može se često naći u knjigama hadisa i kaže to je dokaz da ne može se studirati pravo osim da poznaješ hadise, iako kaže ovo pitanje veoma rijetko se može naći u knjigama prava. Dobro, sto drugo pitanje. Sunnet je da se međit unese u kabur, sa strane do koje nakon spuštanja budu noge. Jeste shvatili šta smo kazali? Sunnet je da se Medjit unese u kabur sa strane do koje nakon spuštanja budu noge. Kada se Medjit spusti u kabur do one strane gdje mu budu noge, e, s te strane je sunnet da se Medjit unese ne s bočne strane, već sa strane gdje će mu biti okrenute noge, da se otuda unese glava prvo i da se tako medjit unese. A zato pazite, kaže ših sunnet je, nije reko obaveza, već sunnet. Sa strane do koje nakon spuštanja budu noge. El Haris je oporučio da mu dženazu klanja Abdullah ibn Jezid. Pa, je, pa mu je klanjao dženazu, zatim ga spustio u kabur sa strane, na kojoj bivaju stopala, a zatim je kazao ovo je sunnet. Hadis je zabilježio Ibnu Ebi Šejbe, Ebu Davud, a hadis je vjerodostojan. Znači ovaj ashab, kada, su, kada je oporučio jedan čovjek da mu on klanja dženazu, on je klanjao mu dženazu, zatim su ga unijeli na takav način kako smo pojasnili, pa je nakon što je tako spustio Mejita kazao ovo je sunnet. Možemo ovdje spomenuti ovaj da postoje kada pogledamo knjige prava i mezijeva, da postoji različita mišljenja kako se medjet unosi. Znači, ovaj, ovo mišljenje koje je spomenuo Šeha Albani, Rahmetullah i Alehi, to je bilo mišljenje Hanbelijske i Šafijske pravne škole. Malikijska pravna škola kažu kako god da se unese, nema smjetnje, a Hanefijska pravna škola, oni kažu da se čovjek stavlja na stranu koja je do kibli, kako bi ljudi kada budu uzimali čovjeka bili okrenuti kibli. U svakom slučaju, znači, to je sunnet i inšala kako god bi čovjek bio unešen u kabur, to je ispravno, ali eto, validni argumenti ukazuju na ono što je spomenuo ših Rahmetullahi Alihi. Kaže ših Rahmetullahi Alihi, 103. tačka, Mejt će se staviti, misli se, u kaburu na desnu stranu, lice i stopala će biti desno i lijevo od kibli, a licem će biti usmjeren prema kibli. Mejt će se staviti u kaburu na desnu stranu, lice i stopala će biti desno i lijevo od kibli, a licem će biti okrenuti, okrenut u pravcu kibli. Mislim da je poznato vama kako to treba da izgleda. Kaže Šeha Albani Rahmetullah Jalej citirajući Ibnu Hazma u poznatoj njegovoj knjizi koja se zove El Muhalla, kaže to je u praksi muslimana od vremena poslanika pa sve do sada i tako su sva mezarja na zemlji. Ovaj, še Albani Rahmetullahi Alehi nije spomenuo ovdje dokaz za ovu stvar, ali poznat je hadis na osnovu kojeg se uzima ovaj propis da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao Sveti hram, vaša je kibla kada ste živi i mrtvi. Vaš sveti hram je vaša kibla kada ste živi i mrtvi, znači čovjek treba da bude okrenut prema kibli kad je živ u smislu kada klanja i kada je mrtav kada ga stavi u kabur. Ovdje možemo samo spomenuti mezhebe, pošto je to veoma bitno, da kažemo da, kažemo da je okretanje medjita na ovaj način koji smo sada pojasnili, a nezbijska i malikijska pravna škola su smatrali da je to sunnet da se tako čovjek stavi u kabur a dok šafijska i hanbelijska pravna škola su smatrali da je to obaveza. Ali šta hoćemo da kažemo i veoma je bitno da hanefijski mesec smatra da je ovo sunnet. Šehe Huseminu Rahmetullah Jalih kada je postavljeno pitanje da ima u nekim dijelovima svijeta da se muslimani zakopavaju tako što se stavi na leđa i ruke im se stavi na stoma, kaže ja nikad u životu nisam čuo da je to neko od ulemi kazao. Helen Nisi, 104. tačka. Ovaj, Kaže šeh rahmetullah i alehi, oni koji stavljaju mejita u kabur kazaće Bismillahi wa ala sunneti rasulillahi ev ili Bismillahi ala milleti rasulillah. Či znači, oni ljudi koji stavljaju čovjeka u kabur od sunneta je da kažu prilikom stavljanja mejita spuštanja da kažu bismillah ala sunneti rasulillah ili da kažu bismillah ala milleti rasulillah što bi značilo u prevodu u ime Allaha i po sunnetu poslanika ili u ime Allaha i po vjeri poslanika. Od Ibnu Omera radijallahu ta'alanu se prenosi poslanik kada bi spuštao mejita u kabur govorio bi pa je spomenuo ovu dovu koju smo mi spomenuli malo prije hadis je zabilježio Ebu Davud et Tirmizi a hadis je vjerodostojan po uvjetima muslima, rahmetullahi alaihim. 105. tačka, lijepo je da onaj ili oni koji su kod kabura baci tri puta iz šake zemlju nakon što se zatvori led sa čerpićem. Lijepo je znači da oni koji su kod kabura baci tri puta iz šake zemlju nakon što se zatvori led. Zbog hadisa Ebu Hureyre, radi ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao u dženazu. Potom je prišao kaburu i tri puta bacio zemlju iz šake počevši od glavi. Ova je, e, predaja je vjerodostojna kao što je rekao ših Albani rahmetullahi alihi. S tim što treba ovdje naglasiti da ne postoji vjerodostojne dove koje se uče prilikom svakog bacanja. Već znači od sunnjeta se uzmi zemlja i da se baci bez učenja ikakvih dova nakon što se zatvori leh čerpićom. 106. tačka, kaže šehr Rahmetullahi Alehi, od sunneta je da se nakon ukopa urade sljedeće stvari, inša Allah, time otprilike, nije baš da time završajemo, ali ostalo još malo. Kaže šehr Rahmetullahi Alehi, 106. tačka, od sunneta je da se nakon ukopa urade sljedeće stvari. Ovo je veoma isto interesantno i bitno da se malo uzvisi ili uzdigne kabur od nivoa zemlji, od prilike pedalj. Da se malo uzvisi ili uzdigne kabur od nivoa zemlje, od prilike pedalj, a neće se poravnati sa nivom zemlji. To kako bi se mogao raspoznati i čuvati. Znači, bitno je da zapišu oni koji pišu da je znači, potrebno nakon ukopa da se uzdigne ili uzvisi zemlja na kaburu visine jednog pedlja, a ne više, a neće se poravnavati, pa kaže šehr Rahmetullahi Alihi, iz razloga kako bi se mogao raspoznavati kabur. Kada bi ljudi znači poravnali kabur sa zemljom, ne bi ljudi znali gdje je taj kabur, tako se taj kabur ne bi čuvao, a vidjet ćete da je propisano znači čuvanje kabur, mm, kaburova. Pa kaže šehr Rahmetullahi Alihi zbog hadisa Džabira radijallahu ta'ala anhu, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ukopan u lehd, zatim zatvoren čerpišem i izvišen je, znači njegov kabur, od nivoa zemlje od prilike pedalj. Hadis je zabilježio Ibn Hibban el Bejheqi, hadis je dobar. Znači, od Džabira radijallahu ta'ala anhu, Boži poslanik je ukopan u lehd, zatim zatvoren čerpičom i uzvišenje ili izvišenje njegov kabur od nivoa zemlje otprilike pedalj. Druga stvar koja treba da se uradi nakon ukopa jeste, ili kako treba da izgleda kabur, da bude kabur na sredini ispupčen. To je znači da bude ovaj na sredini ispupčen, a da sa strane zemlja bude ovaj oborena. Da izgleda kao luk. Zbog hadisa Sufjana, radi Allahu ta'ala anhu, vidio sam kabur Allahovog poslanika Ebu, Bekra, Omera, bili su iskupčeni na sredini, a zemlja je padala sa strane kao luk. Hadis je zabilježio imam Buharija radi, uh, rahmetullahi alihi. Pa nastavlja šeh rahmetullahi alihi pod broj 3 u ovoj 106. tačci. Treba, kaže, da se obilježi kamenom ili nečim sličnim, kako bi se ukopao u njega ko umre iz njegove porodice. Znači kako bi se ovdje bukvalno prevedeno, kako bi se u njega ukopao ko umre od njegove porodice. Ali mislim, Allah najbolje zna da se tu misli kako bi se mogao ukopati do njega onaj ko umre iz njegove familije. Znači kaže šehr Rahmetullah Jalihi treba označiti kabur kamenom ili nečim sličnim njemu kako bi se mogao znati, kako bi se moglo znati gdje je taj kabur i kako bi se mogli ukopavati drugi ljudi iz njegove porodice tu. Pa on to argumentuje hadisom gdje kaže se kada je umro Osman ibn Maz'un radijallahu ta'ala anhu odnešen je i ukopan pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio čovjeku da mu donese kamen pa nije mogao nije mogao da ga donese, pa je otišao poslanik sallallahu alaihi wasallame, zasukao svoje rukave, pa kaže Matleb, onaj koji je prenosio hadis, rekao mi je onaj koji im je pričao u priču, kao da gledam bjelinu podlatica Božijeg poslanika, kada ih je odgrnuo, pa je ponio kamen i stavio ga kod glavi, govoreći, obilježavam njime kabur moga brata i kako bi se ukopali u njega ko umre od njegove porodice, hadis je zabilježio Ebu Davud i hadis je dobar. Znači vidimo ovdje kada je preselio ovaj cijenjeni ashab Osman ibn Maz'un radijallahu ta'ala anhu Boži poslanik je nakon ukopa naredio jednom ashabu da donese jedan kamen pa nije mogao da donese pa je Boži poslanik zasukao svoje rukave i otišao do donio taj kamen i stavio kod njegove glave i kazao želim time da ovaj obilježim kabur moga brata i kako bi se ukopali u njega ili kod njega ko umri od njegove porodici. Broj četiri u ovoj tačci, da se ne čini telqin medjitu nakon ukopa kako se to čini danas. Poznato je, mi smo govorili na početku poglavlja da se telqin čini kada čovjeku nastupi smrtne muke, postiče se da čovjek izgovara šehadet, dok hadisi koji ukazuju da se telkin čini čovjeku kada se zakopa su da i slabi i ne mogu se koristiti kao šerijatski argumenti. Znači, postoji praksa u velikom dijelu islamskog svijeta da ljudi, nakon što se ukopa, mejit stani neko, znači, ko je klanjao u dženazu ili neko drugi, pa mu kaže, o ti taj taj sjeti se znači da treba da odgovoriš da ti je gospodar Allah i tako te stvari ali kaže šehr rahmetullahi alihi hadisi na tu temu su slabi i ne mogu se uzimati kao validni argumenti u šerijetu ali kaže šehr rahmetullahi alihi već će se stati kod kabura moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da ga učvrsti i tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala oprost za njega i naredit će se prisutnima da se čini dova. Znači šeha je kao da daje neku alternativu, znači šta treba da se radi i kako čovjek treba da se ponaša nakon što se ukopa medjit, treba da moli Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti to medjitu, da ga učvrsti i ostalim prisutnim narediti da čini dovu. Zbog hadisa Osmana radijallahu ta'ala anhu, poslanik, kada bi završio sa ukopom, kazao bi, tražite oprost za medjita, tražite da ga Allah učvrsti jer se on sada ispituje. Hadis je zabilježio imam Ebu Davud, a hadis je vjerodostojen. 107. tačka, privodimo kraju, ne bojte se. Dozvoljeno je sjediti kod kabura u toku kopanja kabura s ciljem vaza prisutnima o smrti i onome što dolazi poslije smrti. O ovom je govori onaj poznati hadis koji ima u onoj knjizi iz kabura u džennet ili u džehennem, dugi hadis, ja ga nisam htio prevoditi, imao sam namjeru da ga ovaj pročitam ovdje, ali zbog skučenosti s vremenom nećemo ga čitati, ali poznato je da je Boži poslanik sedio sa sahabima na kaburu, pa dok su oni kopali kabur, on im je znači govorio kako se dešava uzimanje duše muslimanu, kako se uzima uzimanje duše nevjerniku, kako duša ide na nebo i tako. Znači, inšala, to je svima vama poznato. Ali, ših Albani, Rahmetullah alihi, iz ovoga uzima propis da je dozvrno znači, na kaburu da ljudi sjednu, dok se kopa kabur da neko nešto progovori, ovaj da podsjeti ljude na smrt i na ono što dolazi nakon smrti. 108. i predzadnja tačka. Dozvoljeno je iskopati medjita ako zato postoji validan šerijatski razlog. 108. tačka, predzadnja tačka, dozvoljeno je iskopati medjita ako zato postoji validan šerijatski razlog. Kao da bude ukopan prije nego li ga okupaju ili prije nego li ga umotaju u čefine. Znači ako bi se desilo da nekoga u nekoj velikoj brzini ukopaju i nisu ga okupali ili nisu ga umotali u čefine, ovaj dozvoljeno je šerijatski da se ta osoba odkopa i da se zamota u čefine ili da se okupa nakon toga, znači da se ponovo zakopa. Kaže šehr Rahmetullah i Alihi zbog hadisa Džabira, došao je poslanik Abdullahu ibn Ubeju, nakon što je spušten u kabur. Ko je bio Abdullah ibn Ubej, znači vođa munafika u Medini. <clears throat> pa je naredio da ga iznesu. Znači, asabi su ga spustili, pa je došao Boži poslanik, pa, su ga, pa je naredio da ga iznesu iz kabura. Pa ga je stavio na svoja koljena, pa je pljucnuo na njega i odjenuo ga svojim ogrtačem, kaže Džabir, i klanjao mu je. A Allah najbolji zna, tako stoju predaji. On je bio odjenuo Abbasa radijallahu ta'ala anhu, Hadis je zabilježio Buharija i Muslim. I 109. tačka i zadnja tačka kaže Šejh Albani rahmetullahi alejhi nije pohvalno da čovjek iskopa kabur prije nego umri. Jer poslanik to nije radio, niti ashabi. Jer insan ne zna gdje će umrijeti, a ako bi to uradio s ciljem pripremanja za smrt, onda je to dobro djelo. Još jednom 109. tačka nije pohvalno da čovjek iskopa kabur prije nego umri, jer poslanik to nije radio niti ashabi, jer insan ne zna gdje će umrijeti, a ako to uradi s ciljem pripremanja za smrt, onda je to dobro djelo. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas podući propisima naše vjere, molimo da subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu istine, molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas sakupi u džennetu kao što nas je sakupio ovdje i na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بصفنا يضوى الناس تعاتبنا بكل احساس تصافنا Islamski www.likhlas.com أنا على دين وإيمان بنينا حبنا من شاء على دين وإيمان